Açık Gazete. Greta, your first climate strike was a lonely event a little over a year ago. And in the intervening time, you have sparked the interest of millions, literally, of children around the globe demanding action for climate change. What's your message to world leaders today? We'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the, the other side, side of the ocean. ocean. Yet you all come to us young people for hope. How, How dare, dare you? You have stolen my dreams my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, you would be evil, and that I refuse to believe. Evet, felaketi def etmek 50 yıllık ömrü içinde Dünya Ekonomik Forumu'ndan çıkacak en iyi iş kararı olacaktır diyor Greta Thunberg, İsveçli aktivist, 17 yaşındaki çevre aktivisti ve diğer 20 aktivistle birlikte imzaladıkları açık mektup. Yeni 10 yıla girerken dünyanın durumu hakkında size hmm, Robert Davidson'ın performansıyla bunu hmm, e, eklerken Megan Washington'ın performansını arkaya alarak söylüyoruz. Şimdi okuyoruz. Davos'ta dünya liderlerine fosil yakıt ekonomisini terk etmelerini söyleyeceğiz. Yeni bir 10 yıla yeni girdik. Öyle bir 10 yıl ki bu, geleceğimizin neye benzeyeceğini kararlaştırmakta her ayın hatta her günün can alıcı önemi olacak. Ocak sonuna doğru şirketlerin baş yöneticileri, yatırımcılar ve siyasetçiler, siyaset yapıcılar, Dünya Ekonomik Forumu'nun 50. yıl dönümü için Davos'ta toplanacaklar. Dünyanın dört bir yanından genç iklim aktivistleri ve okul grevcileri de bu liderlere baskı yapmak üzere orada olacaklar. Bu yılki forumda tüm şirketlerin, bankaların, kurumların ve hükümet temsilcilerinin fosil yakıt arama ve çıkartma faaliyetlerine yapılan tüm yatırımları derhal durdurmasını, tüm fosil yakıt sübvansiyonlarını derhal sona erdirmesini fosil yakıtlara yaptıkları yatırımları da derhal ve tümüyle geri çekmesini talep ediyoruz. Bunların 2050'de, 2030'da hatta 2020'de bile yapılmasını istemiyoruz. Bunların şimdi yapılmasını istiyoruz biz. Hemen şimdi deyiminde olduğu gibi. Dünyanın karmaşık ve çetrefilli bir yer olduğunu, taleplerimizin de kolay yerine getirilir şeyler olmayabileceğini gayet iyi anlıyor ve biliyoruz. Ne var ki iklim krizi de son derece karmaşık ve çetrefilli bir şey ve bu bir acil durum. Acil durumlarda konfor bölgenizin dışına çıkar ve çok rahatlatıcı olmayan ya da nahoş bazı kararlar alırsınız. Açık konuşalım. İklim ve çevre acil durumu konusunda kolay, rahat veya hoş olan tek bir şey bile yok. Gençler kendilerinden büyük nesiller ve iktidardakiler tarafından iyice yüzüstü bırakılmaktalar. Bazıları bizim çok fazla şey istediğimizi düşünüyor olabilir. Ama bu hızla sürdürülebilir bir dönüşümü başlatmak için gereken gayretin aslında en azı. Bunun hala 2020 yılında yapılmamış olması bile açıkçası utanç verici. Gel gelelim Rainforest Action, Yağmur Ormanları Eylemi adlı kuruluşun raporuna bakılırsa 2015 Paris Anlaşması'ndan bu yana 33 majör küresel banka fosil yakıtlara ortaklaşa 1, virgül ya da 1.9 trilyon dolar ya, ya da 1.5 trilyon sterlin akıttılar. Bu milyar değil. Hı hı. Trilyon, büyük TL. Uluslararası Para Fonu IMF sadece 2014 2017 yılında dünyanın fosil yakıtlara 5,2 trilyon büyük TL dolarlık sübvansiyon harcaması yaptığını saptıyor. Bunun sona ermesi şart. Finans dünyasının gezegene ve onun üstünde yaşayan insanlarla tüm diğer canlı türlerine karşı sorumluluğu var. Aslına bakılırsa üzerinde yaşadıkları gezegenin serpilip gelişmesini garanti altına almanın her şirketin ve her hisse senedi sahibinin çıkarına olması gerekir. Ne var ki tarih şirketler aleminin kendini dünyaya karşı sorumlu tutma konusunda istekli olduğunu göstermiyor. Öyleyse onları sorumlu tutma yükümlülüğü de biz çocukların üstüne düşüyor. Dünya liderlerini bu gezegen krizinin yüreğinin tam ortasında duran fosil yakıt ekonomisine yatırım yapmaya artık son vermeye çağırıyoruz. Onlar paralarını şu anda zaten var olan sürdürülebilir teknolojilere, araştırmalara ve doğanın onarım ve sağaltılmasına yatırmalılar. Kısa vadeli kar güdüsü hayatın uzun vadeli istikrarını gölgede bırakmamalı. Davos'ta bu yılki toplantının ana konusu tırnak birbirine tutunan ve sürdürülebilen bir dünyanın paydaşları tırnağı kapat şeklinde belirlenmiş. Dünya Ekonomi Forumu'nun internet sitesine bakılırsa liderler iklim değişikliği konusunda kaydettiğimiz küresel ilerlemeyi daha ileri götürmek üzere ortaya atılan fikirleri tartışmak üzere bir araya gelecekler. Bu aciliyet durumunu kavradıklarını ve buna öncelik verdiklerini söylediklerine göre bizim talebimizde o kadar abartılı ve zorlama bir şey sayılmasa gerek. Fosil yakıt endüstrisine yapılan bu yatırımları derhal kesmekten daha azını yapmak hayatın kendisine ihanet etmek olacaktır. Günümüzün işler böyle gelmiş böyle gider anlayışı insanlığa karşı suç halini alıyor artık. İnsanlığa karşı suç Hı. halini alıyor. Bu cinnete bir son verme konusunda liderlerin kendi üstlerine düşen rolü oynamasını talep etmekteyiz. Geleceğimiz söz konusu. Liderler de ona yatırım yapsınlar işte. Böyle bitiyor. İmzalar da Greta Thunberg, Stockholm, İsveç'ten gelen 17 yaşındaki çevre aktivisti. Bu makale adları yazılı şu diğer iklim aktivistleriyle birlikte kaleme alınmıştır. Louisa Neubauer, Almanya, Tokata Iron Eyes, Amerika Birleşik Devletleri, Jean Hinchcliffe, Avustralya, Daniel Ferreira, Deasis, Brezilya, Robin Julian, Fransa, Robin Julien Fransa, Lisipria Kangucam Hindistan, Holly Gillibrand İskoçya, Alejandro Martinez İspanya, Isabel Axelsson, İsveç, Sofia Axelsson, İsveç, El Yarl İsveç, Mina Pohankova İsveç, Linus Dolder İsviçre, Joel Enrique Peña Panichin Şili, David Wicker İtalya, Julia Haddad Lübnan, Oladosu Adenike Nijerya, İkbal Bedreddin Pakistan, Arşak Makicyan Rusya, Vanessa Nakate Uganda. Açık Gazete